bai, dila bisperu egun, ukandugu uh, eh, telefonu kaldi bat eta eh, proposen un bat, Eh, Antoine Guillon da eh, lasterkari sagun eh, handi bat, frantzesa bat. Horten, diagonal defu horretan bigarren finitzen du, eta bon, uh, zautia da, zautia da azkar trail uh, luze mundu horretan, eta berak antolatzen du trail bat la 6666 uh, niseko ondoan, nik uste. Eta berak antolatzen du challenge delako bat, eta challenge horretan bat dira ultra, eta guri uh, galdein du, ja nahi ginen, uh, Xalan jortan sartu, ultraren zat. Eta naturalki baietze gandu, bon, piskat eh, gure ultra hori eh, piskat ezagutzeko, eta urte guziz uh, lasterkari berriak behar baitira. ez baitute urte guziz uh, lasterkari, lasterkari berek egiten ultra hori, eta ara, piskat, eta ezagutzeko untsa da.